U ovim našim emisijama citiramo određene kur'anske sure, kur'anske ajete, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, saznajemo njihova značenja kako bismo znali, kako bismo naučili šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi knjizi u kojoj nema ni malo sumnje, knjizi u kojoj nema ni malo sumnje i u kojoj nema ni malo kontradiktornosti, proturiječnosti, knjizi koja je ispunjena govorom Allahu subhanahu wa ta'ala, govorom o prethodnim narodima i vjerovjesnicima, poslanicima koji su njima bili slani i s tim narodima šta se desilo, šta će se desiti na drugom svijetu, knjiga koja govori o propisima, o naredbama i zabranama, nastojimo što je god moguće više družiti se sa Allahom subhanahu wa ta'ala riječju kako bismo znali šta nam to naš uzvišeni gospod, gospodar poručuje. Allah jalla wa'ala šta nam to naređuje, šta nam zabranjuje, šta nam je učinio prezrenim, pokuđenim, kako bismo se toga ostavili, a onoga što nam je on uzvišeni preporučio ili strogo naredio, to činili u životu na ovom svijetu. Jer nas Allah subhanahu wa ta'ala nije ovako skladno stvorio, doveo na svijet. Nakon što nismo bili vrijedni spomjena, nije nas obasuo mnogim svojim blagodatima radi igre i zabave, da bismo mi svoje vrijeme tračili u igri i zabavi, ne, već nas je Allah subhanahu wa ta'ala doveo na ovaj svijet, ovako skladno stvorio, da bi nam naređivao i zabranjivao, da bi nam naređivao i zabranjivao, da bi nam slao propise po svojim poslanicima, vjerovjesnicima, oni nam dostavljali, praktično pojašnjavali i na nama nije ostalo ništa drugo osim da se povedemo za tim Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima. U tu svrhu pokrenuli smo ovaj serijal emisija tumačenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Konkretno, evo već duži, duži niz emisija, ogroman broj emisija, posvetili smo suri Jasin. Plemenitoj, časnoj kuranskoj suri, koja po redu slijedu kuranskih sura nalazi se na 36. mjestu, to je 36. kuranska sura, ima u sebi 83 kuranska ajeta i u cijelosti je mekanska sura. Dakle, objavljena prije hijdre, što znači da govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, govori o sudnjem danu, govori o proživljenju, govori o onome što će se dešavati na tom drugom svijetu, ahiretu i slično. Kao što i ostale mekanske sure govore o osnovama imana, osnovama vjere. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u prošloj emisiji čuli smo kako u svojoj knjizi konkretno u suri Jasin, spominje neka uživanja stanovnika dženneta. Kako, na koji način će uživati stanovnici dženneta? Da će svojim blagodatima biti okupirani. Smatraće svaki od njih da niko drugi ne uživa kao što on uživa u toj blagodati kojom ga je počastio Allah subhanahu wa ta'ala. On i njegova porodica bit će na svojim divanima opruženi, ležaće, uživaće, vječno će ostati u takvom stanju. Jer čovjek leži, odmara, ne dakle odmara od umora, već dakle leži na potiljku, zajedno sa svojom porodicom razgovara, jede ukusno voće s ciljem uživanja. Ne dakle radi potrebnog odmora. Nakon toga, nakon spomena određenih osobina stanovnika dženneta i uživanja u kojima će se oni nalaziti, Allah subhanahu wa ta'ala ponovo se vraća na govor o drugoj skupini ljudi. Kao što na Dunjaluku postoje vjernici i nevjernici. Oni koji se povode za Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima, naredbama, odazivaju se Allahovom glasniku, Allahovom poslaniku, slijede ga. Sve to čine radi Allaha subhanahu wa ta'ala tražeći njegovo zadovoljstvo, tražeći njegovo lice, tražeći nagradu samo od njega, kao što postoje takvi, na Dunjaluku postoje i drugi, oni koji ne vjeruju u Allaha, niti vjeruju u bilo šta što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su uznemiravali vjerovjesnike i poslanike, njihovi nasljednici kasnije, njihovi potomci uznemiravaju vjernike, one koji su se odazvali poslanicima i vjerovjesnicima, ne vjeruju ni u šta, odvraćaju druge od vjere, kao što takvi postoje na Dunjaluku, isto tako postojeće i na Ahiretu oni koji će uživati u džennetu i oni koji će biti kažnjavani u džehennemu. Nakon govora o stanovnicima dženneta i njihovim pojedinim uživanjima Allah subhanahu wa ta'ala ponovo se vraća na govor o nevjernicima. I Allah subhanahu wa ta'ala naročito mekanskim surama često koristi dakle ovaj metod. Kada govori o jednima, obavezno govori i o drugima. Da bi čovjek koji ima razum znao razabrati i zabrati sebi danas još na Dunjaluku kakav želi sutra da bude. Da li da bude u skupini koja će uživati ili u skupini koja će biti kažnjavana. Međutim, nikada nemojmo zaboraviti, jedna skupina će vječno, vječno uživati, druga skupina će vječno, vječno biti kažnjavana, bez prestanka. Nema smrti, niti olakšanja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 59. ajetu sure Yasin وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ I odvojite se danas, odvojite se danas, o vi nevjernici, o vi koji ste činili loša, zla dijela, ovi koji ste ustrajavali u grijesima, odvojite se danas, ovi koji niste htjeli ostaviti se svojih grijeha, pokajati se Allahu, vratiti se uzvišenom Allahu kao njegovi pokorni robovi. Odvojite se danas. Dakle, ovo će se desiti na sudnjem danu, kada bude proživljenje i kada zajedno svi ljudi budu proživljeni, i vjernici i nevjernici, tada će Allah subhanahu wa ta'ala reći Allah subhanahu wa ta'ala ili neko drugi. Nije u ovom Kur'anskom ajetu jasno naglašeno ko će to reći. Uglavnom, to će biti naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer sve se odvija po naredbi, po zapovjedi Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dunjaluku i pogotovo sutra na ahiretu, niko na danu proživljenja, sudnjem danu, neće prozboriti sve dok mu Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoli. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala ili neko od njegovih posebnih meleka reći وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ I danas se odvojite O vi nevjernici, o vi koji ste ustrajavali u grijesima, kao što ste se jasno odvajali od vjernika na Dunjaluku, kao što je vaš put bio jasan, dakle vidljiv, nije bio isti kao put vjernika, odvajali ste se na Dunjaluku od njih, niste htjeli u džamiju, odvajali ste se od džamijskog puta, odlazili u kahvane, odlazili u kafane, pili, kockali i ostalo, vaš put se potpuno jasno razlikovao od puta vjernika. Dok su oni padali Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, vi ste padali drugima na seždu. Vi ste dozivali druge, vi ste molili druge, vi ste svoj život žrtvovali za druge. Vaš put je bio različit. Isto danas vi se morate razlikovati. Danas na sudnjem danu, kada nastupi proživljenje, Allah subhanahu wa ta'ala će izdati naredbu da se nevjernici odvoje od vjernika, da i tada na sudnjem danu budu dakle prepoznatljivi, da se jasno odvoje, da ne budu u skupini, u skupini vjernika. Pa vidimo dakle na sudnjem danu da će Allah subhanahu wa ta'ala poniziti nevjernike i doista oni su se na dunjaluku, oni su se na dunjaluku oholili, uzdizali, prkosili Allahu subhanahu wa ta'ala, to što ih Allah dželavala nije kažnjavao odma, to ih je još više uzdizalo. Ponosili su se svojim grijesima i su se sa Allahovim obećanjima. Dakle, uzdizali su se na dunjaluku, na ahiretu, na sudnjem danu bit će poniženi. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala narediti da se odvoje kada vjernicima se pokaže njihovo mjesto u džennetu, kada saznaju za svoja uživanja u džennetu i kada nevjernici budu htjeli s njima da se pripoje njima, da se izmiješaju s njima, pa da i oni uđu u džennet i uživaju s njima, Allah će reći vam tazu ljevum. Odvojite se danas. Odvojite se danas, ijuhal muđerimun. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu će poniziti nevjernike. Zato svaki onaj koji se uzdiže od Allahove riječi, od Allahove naradbe, od sežde Allahu subhanahu wa ta'ala, onaj koji se oholi, onaj koji ustrajava u grijesima, neka razmisli o ovim detaljima, sigurnim detaljima koji čekaju ih. Pa neka izaberu da budu vječno ponosni. Dunjaluk je kratkotrajan, prolazan, prije ili kasnije proći će svi će mi umrijeti kullu men alejha fan kao što kaže Allah dželle vala u suri Ar-Rahman sve što je na zemlji proći će sve što je na dunjaluku proći će prolazno je svi smo mi smrtnici umrijećemo prije ili kasnije kullu nafsin dha'iqatul maut svaka duša će okusiti smrt svi će mi umrijeti izaberimo da vječno živimo sretni radosni u rahatluku, da uživamo s ponosom, a ne dakle da budemo poniženi, ne sallallahu alaihi wa sallam, da nas Allah sačuva toga, da budemo poniženi, da se kažnjavamo, da nema odmora, da nema rahatluka, da nema smrti, već dakle vječna patnja. Već danas nevjernici neka beru šta žele. Zatim ovaj kuranski ajet ukazuje nam da će se kao što su se i na Dunjaluku vjernice i nevjernice razlikovali i sutra na danu potpune pravde, najveće pravde, sigurno razlikovati nevjernici od vjernika. Neće se moći pomiješati s vjernicima, neće se moći ismijavati s vjernicima, prevariti vjernike na takav način. Možda su se na Dunjaluku izigravali s vjernicima, pokad kada miješali se s njima, da zadobiju neke blagodati koje uživaju vjernici, da zadobiju njihovo povjerenje, da ih zloupotrebe kasnije, da se posle ismijavaju s njihovim običajima, s njihovim izgledima, s njihovom mahramom, sa mahramom muslimankom, sa islamskim izgledom muškarca muslimana da se ismijavaju sa ibadetima koje oni čine sutra na hiretu danu najveće pravde, kada će sve biti otkriveno, kada više nema gajiba, nema skrivenoga svijeta, sutra neće se moći miješati, već će se dakle jasno razlikovati, jasno razlikovati od vjernika. U ovom kuranskom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala ejuhel muđrimun, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Danas se odvojite ovi koji ne vjerujete. Međutim, u arapskom jeziku ovdje u kuranskom ajetu nije rečeno ja ejuhel muđrimun. O, mi kada prevodimo, mi često jeli, kažemo ovi koji ne vjerujete. O, nevjernici, vi koji ne vjerujete i slično. Ovdje, dakle, u arapskom jeziku nije došlo ja, dakle, za uzvik, riječica za uzvik, o ja. Već je dakle odmah skraćeno. Na drugim mjestima često i ono što je uobičajeno, uglavnom dolazi ja ejuhel. Poznato nam je brojni kuranski ajti odpočinju ja ejuhel ledine amenu. Ja ejuhel nas. Dakle, ima ovaj, ova riječica za dozivanje. Ja. Međutim, ovdje je nema. Kaže Allah subhanahu wa ta'la, vam tazu li jevme ejuhel muđerimun. Nije rekao ja ejuhel muđerimun. Pa dakle, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala će izdati naredbu i ta naredba će se na sudnjem danu odmah sprovoditi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala čak je svoj govor skratio, čak je svoj govor skratio da ne izgleda dug, da ne duži sa nevjernicima, jer onaj eh, s kojim vodiš dug razgovor, daješ mu, ulivaš mu nadu da za njega ima spasa ili dakle makar to vrijeme uh, on, dakle, sačuvan je kazni. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje skraćuje svaki govor. Izdaje se naredba, što kraća naredba, isprovodi se odmah. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala i pojašnjava zašto se trebaju odvojiti nevjernici od vjernika, zašto je njihov put tada na sudnjem danu na mjestu stojanja kada budu stojali zajedno sa vjernicima, pa se izda naredba da se odvoje u drugi red, zašto od tog momenta njihov put postaje različit? Vjernici idu ka džennetu, nevjernici idu ka džahennemu. Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava, Allah je najpravedniji. Allah subhanahu wa ta'ala je najpravedniji. I sudnji dan će biti dan najveće pravde. Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava pa kaže Elem ahed ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin zar nisam uzeo od vas obećanje zar nisam uzeo od vas obećanje o ademovi sinovi o ljudi da nećete obožavati šejtana doista vam je on otvoreni neprijatelj wa an'buduni hada siratun mustaqim i da ćete samo mene obožavati, a to je pravi put. Zar nisam od vas, o ljudi, dakle vi koji ste se sad odvojili od vjernika, zar nisam od vas, kao što sam i od vjernika uzeo, međutim oni su ispunili svoje obećanje, ali vi, vi niste, zar nisam od vas uzeo obećanje da nećete obožavati šeitana, jer vam je on doista otvoreni neprijatelj, da ćete obožavati samo mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to je pravi put. To je pravi put da ste išli tim putem, sada biste išli putem vjernika do dženneta. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava i kaže da je uzeo obećanje, uzeo je obećanje od svih ljudi, da će obožavati samo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, a kloniti se svih drugih lažnih božanstava. Na prvom mjestu šeitana. Šeitan poziva ka obožavanju svih drugih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šeitan nikada nikoga neće uputiti na pravi put. Šeitan odvodi na stramputicu. Šeitan odvodi u neprijateljevanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj vjeri. Šeitan nikada neće pozvati čovjeka na dobro, zasigurno. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Elem ahed ilejkum ya bani adam alla ta'budu shaytan Zar nisam od vas o ljudi uzeo obećanje da nećete obožavati šejtana Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala će ih pitati. Međutim, ovim pitanjem želi potvrditi da je doista on od njih uzeo obećanje, da su svi ljudi obećali Allahu subhanahu wa ta'ala da će obožavati samo njega jednog jedinog i također, budući da je to Allah subhanahu wa ta'ala od svih nas to obećanje uzeo, neki ga ispunjavaju, neki su ga ispunili, skončali na ovom svijetu, neki ga ispunjavaju, još uvijek dožive, a neki su ga pronevjerili. To obećanje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pita, istovremeno potvrđuje i istovremeno kori. Oni koji će doći na sudnji dan kao nevjernici, koji su obožavali šeitana i obožavali sve druge, nisu obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Dakle, alla ta'budu šeitana, da nećete obožavati šeitana, da se nećete pokoravati šeitanu, da nećete biti ponizni pred šeitanom, odazivati se njegovim zahtjevima, odazivati se njegovim navođenjima, slušati njegova došaptavanja i odazivati se tim njegovim došaptavanjima, već da ćete samo mene obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, kako kaže uzvišeni, to je pravi put. Zar nisam od vas uzeo obećanje da ćete se ostaviti pokornosti šeitanu i pridržavati se samo pokoravanja meni, meni biti pokorni, slušati moje naredbe, nikome drugom ne davati prednost nadamnom, da nećete obožavati šeitana jer vam je on innehu lekum aduvun mubin, jer vam je on zasigurno aduv, neprijatelj očiti, jasni. On vas odvodi od vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, od Allahovog zadovoljstva, od Allahove nagrade. Ljudi to danas ne vide. Ljudi danas uglavnom vjeruju ono što vide svojim očima. Ono o čemu im se priča i što im se obećava, u to ljudi mnogo ne vjeruju. Međutim, vjeruju vjernici, zato se vjera zove vjera. U to moraš vjerovati i u to vjeruju vjernici. Nevjernici se ismijavaju s tim. Vjeruju samo u materijalno, u konkretno, ono što mogu vidjeti svojim očima, iako je mnogo, mnogo dokaza da oni vjeruju i ono što ne vide svojim očima. Vjeruju da su razumni, vjeruju da imaju pamet, iako se ta pamet ne vidi i mnogo šta drugo. Međutim, valja se pokoriti Allahu subhanahu wa ta'ala, valja klanjati, pet puta pasti na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala danas, valja postiti, pa taj post zna doći u ljetnim dugim danima, vrućim, toplim, popodnevnim žegama valja postiti i slično, neće oni iz toga. Oni žele da slijede svoje prohtjeve, da slijede svoje strasti, međutim to je neprijateljstvo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, to je drugovanje sa šeitanom, odlazak u njegovu partiju, odlazak u njegovu stranku koja će na kraju odvesti ih do džehennema, a užasno li je on boravište. Zar nisam od vas uzeo obećanje da nećete obožavati šeitana, pokoravati se njemu, odazivati se njegovim zahtjevima, njegovim naredbama? Doista vam je on otvoreni neprijatelj. وَأَنِ عَبُدُونِي هَذَا صِرَطُ الْمُسْتَقِيمِ i da ćete obožavati samo mene. Samo mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Vjernik mora da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i nikoga drugog. nikoga drugog mimo njega. Jedini je Allah subhanahu wa ta'ala dostojan obožavanja. Jedini je Allah dostojan da mu se padne na seždu, da mu se uputi dova, da se zavjetuje u njegovo ime, da se zaklinje njegovim imenom i svi drugi ibadeti. Svaka pokornost naređena je samo Allahu subhanahu wa ta'ala da se čini nikome drugom. Ukoliko je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da budemo poslušni, pokorni drugima, onda opet time se pokoravamo Allahu. Kada Allah traži od nas da budemo pokorni, poslušni našim roditeljima, ukoliko budemo pokorni, poslušni, poslušni smo i pokorni i našim roditeljima i našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala u osnovi, to je opet pokornost našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. To je pravi put. To je pravi put. Pravi put koji vodi do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, do sretnog, smirenog života, života u rahatluku, na dunjaluku i isto tako sutra, sutra na ahiretu. To je pravi put. Pa u ovom kuranskom ajetu vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala uzima obećanje od svih nas, uspostavlja dokaze protiv svih nas. Allah subhanahu wa ta'ala traži, nakon što se mi toga prihvatimo, to će ponovo Allah subhanahu wa ta'ala obećanje tražiti, pitati na za njega sutra na sudnjem danu, jesmo li ga donijeli ispravno obavljenim, jesmo li to obećanje ispunili. Allah subhanahu wa ta'ala želi da uspostavi dokaz protiv svojih robova, protiv ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala ne želi da sutra neko dođe na sudnji dan pa da kaže gospodaru ja nisam mogao, ja nisam znao, meni niko nije došao, niko mi nije rekao i slično. Da se pravda za svoju nevjeru sutra. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala od svih nas uzima obećanje. Allah subhanahu wa ta'ala šalje svoje znakove, šalje svoje dokaze svima nama. U nama samima i oko nas dokazi su Allahovog postojanja i dokazi su jedino Allahove dostojnosti da se on obožava i niko drugi mimo njega subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala uspostavlja dakle dokaz protiv svih nas, zabranjuje nam obožavanje drugih, naređuje nam da se obožava samo on jedan jedini i to su upravo riječi la ilaha illallah. Nema božanstva istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, zabranjeno je obožavati bilo koga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki onaj koji te poziva u griješenje, koji te poziva u slijedjenje prohtjeva strasti, u slijedjenje šeitanskih došaptavanja, šeitanskih vesvesa, šeitanskih zahtjeva, znaj da ti je on otvoreni neprijatelj. Prvi ti je otvoreni neprijatelj šeitan, a zatim svi oni koji te pozivaju onome čemu te poziva, čemu te poziva i šeitan. I to je zasigurno krivi put. To je zasigurno krivi put. Prije ili kasnije shvatit će ljudi. Međutim, za mnogi će biti kasno mnogi će sutra kada izađu preda Allaha subhanahu wa ta'ala shvatiti da je bilo istina ono što su govorili vjerovjesnici i poslanici, ono što su govorili njihovi sljedbenici vjernici, ono što su govorili učeni ljudi, shvatit će da je bilo sve to istina. Međutim, tada kajanje nikome neće koristiti. I u ovom kuranskom ajetu vidimo dakle da je jedino ispravni put slijediti naredbe Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, ono što Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži, s njemu, da se prepustimo, predamo, da budemo istinski muslimani, da se prepustimo Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima, da je to jedini pravi put koji vodi do dobra, svakog dobra i na dunjaluku i sutra na ahiretu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od takvih, da nas učini od onih koji će ići pravim putem na dunjalu koji sutra ako Bog da pravim putem do dženneta. A Allah subhanahu wa ta'ala kadar je da to učini. Uz Allahov dozvolu nastavit ćemo i u našim narodnim emisijama da spominjemo Allahove subhanahu wa ta'ala riječi iz plemenite kuranske sure Yasin, da saznajemo šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala poručuje, kako nam Allah subhanahu wa ta'ala opisuje stanje stanovnika dženneta i stanovnika džahnema sutra na sudnjem danu, da bismo mi još danas na Dunjaluku odabrali kojoj skupini ćemo sutra pripasti. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da oprosti svima nama, da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallilahum ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.